İyi akşamlar. Ben Güray Özkay. İsim düşünmedin değil mi? İsim düşünmedim. Ben de Osman. Hoş geldin Osman. Müzik ikiye ayrılır. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Ve ilk defa e, programımızı İyi akşamlar müzik ikiye ayrılır diye açmamış bulunuyoruz. İşte banttan program yapmanın böyle bir şeyi var. Eli işaret edince hadi başlayın diye birden panikledim. İyi akşamlar ben Güray demiş bulundum sağ elimi işaret etti. <laughs> Çok kötüydü. Evet. Neyse Bugün <clears throat> programımızı yine e, banttan geçen haftaki o gibi tekrar düzeltiyorum. E, dijital kayıttan yapıyoruz. Ortada bir bant söz konusu değil. Çünkü ben hala da tatildeyim. En azından olmayı hedefliyorum. E, ve geçen haftaki programda 5 dakika önce söz verdiğimiz gibi e, bugünkü programın konusu fonetik. Hemen fonetikle ilgili bir şey söyleyeyim. Söyle. E, eğer e, banttan dinlemek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. E, bu kadar banttan dedik. E, banttan zor ama bantla dinlemek isteyen varsa yanına bir bant alsın. Program süresince de onu e, radyonun kenarında tutsun. Harika bir radyo tavsiyesiydi. Tabii. Teknoloji. Evet. Ee, bugün size fonetikten bahsedeceğiz. Fonetiğin çağrıştırdığı e, şarkılar seçtik hemen geçtiğimiz 5 dakika içerisinde. Ee, ayrıca ben program boyunca e, kapalı E, açık E veya ince E, geniş E kavramlarından bahsederek e, Osman'ı deli edeceğim. E, fonetik e, sanıyorum e, çeşitli telefonların e, bir yerde dövüştürüldüğü ve bunun üzerine bahis oynandığı e, Las Vegas gecelerine deniyor değil mi? Hayır efendim arka plandaki tiklerimiz. Yani çok belli olmayan tiklerimize fonetik denir. Ha. Tik derken saatin İ tikleri gibi mi? Yok. İşte istemsiz e, kasılmalar gibi. Ha anladım. Peki bu hakikaten bunlar istemsiz oluyor da. E, ben mesela isteyerek böyle bir şeyler yapıyorsam. Yani. Terbiyesizlik diyoruz. Anlıyorum. Anlıyorum. <laughs> O zaman bir parça çalalım. Peki. Bu konuşma istediğim yere gitmiyor. <laughs> Peki Brian Setzer getirmişsin. Brian Setzer, e, Brian Setzer da e, çok e, sevdiğim gitarcılardan biri. Benim çok iyi tanıştığım hmm. birisi değil. E, merhaba merhaba. Daha eski dönemlerde Stray Cats diye bir grupları vardı. Bir tane evet. kontrbas, bir tane işte um, Gretsch gitar, e, bir tane de trompet ve zil. Yani grubun kullandığı enstrümanlar bunlar. Bunlar da çok güzel rockabilly veya rock and roll diyebileceğimiz müzikler yapıyorlardı. Gitarın markasını neden belirttiğini açıklar mısın? E, çünkü e, bu müzik türüyle e, özdeşleşmiş bir gitar kendisi. Ha, ben biliyorum da yani, dinleyicilerde evet, geri, geri kalmasın. E, gayet e, dolgun sesli. Gitarın içi boş. Yani Ama müziğin içi dolgun. E, anlıyorum. E, parçamızın adı. <laughs> E, bu e, bir Guns N' Roses bestesi e, ilginç bir şekilde e, Guns N' Roses'dan önce çalmışlar. Bunu nasıl yaptılar bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir zaman makinesi aracılığıyla olsa gerek. Evet, ya da banttan. Ee, daha önce de <clears throat> e, zaman makinesiyle kaydedilmiş şarkılar çaldık müzik ikiye ayrılır da biliyorsun. Ee, Sweet'in e, Barış Manço'ya vermek üzere yazdığı evet. şarkıda zaman makinesi kullanarak yazılmıştı. Ee, burada işin ilginci e, gerçekliğe dönecek olursak bu parça ne Guns N' Roses'un ne Brian Setzer. Kimin? İşte onu o, bilmiyoruz. <laughs> O, da şey demedim. Peki belki bize müzik ikiye ayrılır at gmail.com'a e, sersem herifler o şarkı bilmem kimin diye mail atmak istersiniz. E, ayrıca ben tatilden döner dönmez e, <laughs> blogumuza bu programları yüklemeye devam edeceğim. E, bütün eski programlarımızı müzik ikiye ayrılır.tumblr.com'dan dinleyebileceğiniz de hatırlatmış olalım. Şimdi Brian Setzer'in 1998 senesinde çıkarttığı Dirty Boogie'den Since I Don't Have You dinliyoruz. Since I Don't Have You dinledik Brian Setzer'dan. Evet, eh, nefis bir yorumdu. Aslında Guns N' Roses olmayan Guns N' Roses şarkısı. Evet işte bu Gretsch e, gitarın e, tonları da bu parçada gayet belirli e, herhalde. Ya Altı evet çizili. öyle diyeceğim ama banttan program yaptığımız için atlaya atlaya gidiyoruz. Şarkıyı dinlemedik. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Herhalde öyledir. O zaman e, sen eve gidince dinle bunları. Evet. E, programa gelirken bazı şarkıları hiç dinlememiş olduğumu da e, böylece itiraf açık etmiş, etmiş olduk. E, ama daha önce e, bunu ilan etmiştik zaten. Biz <clears throat> Tanju ile programı şöyle hazırlıyoruz. 8'deki ee, program için yaklaşık 7 civarında radyoda buluşuyoruz. İkimizin de elinde birer flash disk oluyor. Ee, ben şunları getirdim, ee, sen de bunları getirdin diye. Tanju'nun arşivi e, ayıptır söylemesi biraz geniş olduğu için içinde şimdiye kadar hiç dinlemediğim binlerce şey var. Şarkı seçerken de onlardan e, seçip beni rahatsız etmeye özen gösteriyor. Evet, evet. Tek derdim o hatta. Daha önceden bana mail atmış oluyor çalacağı şarkıların listesini ama ben de e, artık programda dinlerim nasıl olsa diye özel olarak bir araştırma yapmıyorum. Sadece hakkında enteresan antin kuntin bilgiler araştırıp geliyorum eğer zaten bilmediğim bir şeyse. Genelde biliyorum tabii. Evet e, madem fonetikten bahsediyoruz. Ha, bu geniş e dar e meselesi e, beni çok geriyor. E, kimse yanlış anlamasın yani öyle telaffuz eden, yanlış telaffuz eden insanlara karşı bir gıcığım yok ama irite olmuyor da değilim. Ben şuna gıcığım. Şimdi Türkçemizden şapkalar çıkarıldı. Peki. Evet. Çok saygın bir dil olduğu için değil mi? Gördüğümüz yerde Türkçeyi şapkalarımızı çıkarıyor. Yani e, bu e, şapka devrimiyle mi girmişti <laughs> fonetiğe, e, Türk diline onu da bilmiyorum da. E, şimdi bazı ağların üzerinde e, şapka vardı. Onlar uzun ağ idi. Daha sonra bu şapkalar kaldırıldı. Kaldırıldığı sırada artık bu ağlar uzatılmayacak anlamında kaldırılmadı. Yani siz yine uzatın ama öyle yazmayın. Öyle ama e, şimdi... Ama Türkçe okunduğu gibi yazılır şey hala devam ediyor. Ne yapacağız? Onu bilmem. Onu Türk Dil Kurumu'yla e, e-mailleşin, yazışın. Ama işte gıcık oluyorum yani. Şapka devrimi dediniz aklıma Hakkı Devrim geldi. Hakkı Devrim bu konunun çok ateşli savunucularından bir tanesi. Türk alfabesinde yeterince harf olmadığını savunuyor ki kendisine kesinlikle katılıyorum. Bu benim takıntılı olduğum E onlardan bir tanesi. Şimdi bak Çengelköy kelimesinde iki tane E harfi var. Biri E, biri E. Evet. Tıpkı işte mendile mendil demediğimiz gibi çengele de çengel demiyoruz. O E'ler niye aynı yazılıyor? E, çünkü Mesela çengel demiyoruz. Bir, Çangel bir dili öğrenip konuşmak için e, biraz çaba göstermek gerekir. E, bu bir e, matematik falan değil yani belli işlemleri öğrenince gerisini ben kafadan bulurum değil. Bir dil e, aynı zamanda bir kültür, aynı zamanda bir düşünüş biçimi, aynı zamanda da insanların interaksiyonunun da e, altının çizildiği e, bir sistem bir sistem. Dolayısıyla bir dili konuşacaksanız bütün bu söylediklerimi de bileceksiniz. Tamam bilelim ama niye öyle yazmıyoruz ona gıcık oluyorum. O zaman yazma, öyle yazmaya gerek yok. Çengelköy'de hangi E'nin E hanginin E olduğunu zaten biliyor olmalısınız ki Çengelköy demeye hak kazanasınız. Herkes Çengelköy diyemez. <laughs> Peki. Ee, yani senelerdir Fransızcadaki yazılan harflerin yarısının okunmamasıyla dalga geçen biri olarak ben hala daha bunu e, kolay kolay kabul edemiyorum. Fransızların durumu farklı. Yani 50 yaşına gelmiş hala daha duyduğu şeyi doğru yazamayan Fransızlar var. Ama işte, normal karşılanıyor. Yani Fransızlar durumu farklı. Çünkü Fransızların zaten e, yaptığı doğru bir şey yok ki. <laughs> Çok ırkçısın. Yani dünyaya kazandırdıkları şeylere bir bakıyoruz. Charlotte Hiç... Gainsbourg var orada bırakalım. Onu Fransızlar kazandırmamış ki. <laughs> Ruslar ve İngilizler. O, o e, nefis kadın e, bir şanssızlık eseri olarak Fransız olarak doğmuş. Ama dikkat ederseniz bir Fransız gibi davranmıyor. Evet aslında bayağı İngiliz bir karakter. Evet. Fransızların dünyaya kazandırdığı birkaç tane şey var. Bir tanesi parfüm. Niye? Kötü kokumuz belli olmasın diye üzerimize döküyoruz. Yani zamanında Fransızlar onun için icat etmişler. Yok ben durduruyorum seni. <laughs> Şu noktada hiç hiç sağlam bir yere doğru gitmiyorsun. Doğru ben French Kiss ve French Bed'e girecektim. İsterseniz duralım. Evet. Ayrıca e, Fransız milli futbol takımı var bir dönem dünyayı kasmış kavurmuş. Sadece o yeter. Aa, benim ondan hiç haberim yok. Futbol sevmediğim için. Güzel oynuyorlardı bir zamanlar. Bu futbol e, takım başına 11 kişinin dağıtıldığı onlar, onlar, oyun değil mi? Onlar. Peki siyah e, formalarla koşan 3 kişi var onlar ne? Onlar hakem. Kaç takım üstelik, var? Üstelik artık sadece siyah formalarla koşmuyorlar son 15 senedir falan. Öyle mi? Evet hakemlere renk geldi sen yokken. Datku vardı kaleci hatırlar mısın? Ee, sıradaki e, şarkıya geçelim. Seni gıcık edecek bir şekilde Fransız e, sıradaki arkadaşlar. Benim çok sevdiğim elektronik müzik ikilisi Air'ın e, 1998 yılında çıkarttıkları Moon Safari e, albümünden bir şey çalacağız. La Femme d'Argent. E, evet Arjantinli kadın evet. diye saçma sapan bir e, çeviri yapmak istiyorum. Çok da uzatmayalım çalalım. Buyurun yani. çalsın. Peki. Mayer'dan La Femme d'Argent dinledik. Moon Safari albümünden. Ee, artık bugünkü konuğumuzu da sohbetin içine e, herhalde dahil etme vakti evet. geldi. Kendisi çok uzun zamandır e, konuk olmak için zaten kulis yapıyordu. Mahir Ilgaz aracılığıyla en son bir e-mail aldım ben. Artık daha fazla karşı koyamadık. Açık Dergi'den e, hepinizin tanıdığı Gözde Kazaz bugün stüdyomuzda evet, konuk. Söyleyeceğim çok önemli şeyler var dedi e, açıklamalarım var dedi. Biz de kıramadık kendisini. Hoş geldin Gözde. Hoş buldum. Ee, doğru doğru çok güzel. <laughs> Gözde ile sohbetimize birazdan devam edeceğiz. Şimdi e, yaklaşık bir ay önce e, Müzik iki Yarlıların e, Fahri kardeşi, onursal kardeşi ilan ettiğimiz Hugh Laurie'nin Let Them Talk albümünden e, bir caz klasiği dinliyoruz. Ain't Necessarily So. necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old oh, Goliath, who laid down and died. Little David was small. found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. to heaven. Don't snap for a seven lip clean don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to a man who's 900 years? necessarily so necessarily so. They tells all you children the devil he's a villain, but it ain't necessarily. Ain't Necessarily So Hugh Laurie'den e, dinledik. E, canımız kardeşimiz. Ben hala e, Gözde Kazaz'ın yaptığı açıklamanın e, derin etkilerinden kurtulamamış durumdayım. E, Valla önümüzdeki birkaç hafta boyunca konuşacağız bunu herhalde. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bir evet, kez daha. Evet hem konuk olduğu için hem olağanüstü açıklamaları için. Şimdi sırada kim var? E, ondan önce Hugh Laurie'nin neden onursal kardeşimiz olduğunu programı ilk defa dinleyen varsa açıklayalım. Ya ilk defa dinliyorlarsa artık açıklama boş ver. Hakikaten. Ayıptır ya. Doğru söylüyorsun. Sırada Hadi kim açıkla, var? neyse. Açıklayayım mı? Öyle ben biraz anlaşılmazımdır da. <laughs> Fark ettim. Ee, Hillary e, Mayıs ayında Let Them Talk albümünü çıkarttığı zaman bu albümü neden ve nasıl yaptığını anlatan bir de böyle 45 dakikalık film e, çıktı piyasaya. E, Down by the River diye. Orada müzik ikiye ayrılır dedi. Ben kulaklarımla duydum. Dedim ki işte bu. Adam müzikten Biliyor. anlıyor. Evet. Ee, etrafta da müzikten anlayan o kadar az, az adam var ki zaten House dizisinden kendisine bir sempatimiz vardı. Ee, dedik ki bundan sonra dünya ahiret onursal kardeşimizdir yıllar. Çok çok güzel demişiz. Şimdi sırada çok önemli bir e, gitarcı var en önemlilerden bir tanesi. Evet e, birçok açıdan önemli. Benim için en önemli olan kısmını anlatayım. Birincisi e, e, çok çok ünlü değil bir e, gitar kahramanı olarak bilinmiyor. Fakat e, hakikaten e, gitar çalmayı kendisine iş edinmiş e, buna aşık olan insanlar arasında da gerçekten e, büyük bir gitarist. E, eğer Albert Collins e, Master of Telecaster ise ee, Roy Buchanan'ı da e, Telecaster şansölyesi ilan ediyor. Evet. Ee, ben kendisiyle tanıştığım zaman tanıştım derken gerçekten tanışmadık. Ben bir yerde dinledim. Budur yani. Ee, nefis gitar çaldığını e, duydum. Ee, bir Telecaster'la çalıyor ve bir o Telecaster'dan inanılmaz değişik tonlar çıkıyor. Ee, hem yani duygu iniş çıkışları muhteşem hem tonal iniş çıkışları muhteşem. Ya dedim bu adam acaba neler kullanıyor bir gitarist olarak benim de dikkatimi çekti. Ve birden baktım ki e, bir adet Telecaster, bir adet gitar kablosu, bir adet de gayet standart Fender, e, yanılmıyorsam Vibro King, e, King bir e, amfi. Birazcık da kullanılmış. Hani ikinci el dükkanına alınmış gibi. Ama işte Roy Buchan'ın kafası ve elleriyle e, çalıyor olmak önemli. Evet. Oradan ben kendime nasıl bir ders çıkardım? Dedim ki e, Burada alet... tabii Vibro King yok ondan olmuyor bizimki. <laughs> Demedim. <laughs> Ben olsa böyle bir ders çıkartırdım. <laughs> o ters çıkarma diyoruz. Doğru. E, dedim ki yani demek ki e, aletle şunla bununla değil. Çalmak isteyen çalabiliyor. Hemen koştum kendime bir telekastan aldım. Harika. Peki şimdi Roy Buchanan'ın 2003'te Japonya'da e, verdiği bir konserde kaydedilmiş Live in Japan albümünden bir Jimi Hendrix cover'ı dinliyoruz. Hey Joe. Hey Joe. Yeah, I said, where you going with that gun in your hand? I'm gonna kill my old lady. You know I done caught her messing with another man. lady. I done caught her messing around with another man. Gotta kill my lady. Yeah, you know I done caught her messing with Hey, Joe. Mm -hmm. Yeah, I heard you shout your old lady down. Hey, Joe. E a senhora coming to get you. Roy olağanüstü telecaster'ından e, Hey Joe dinledik. Herhalde bence Hey Joe'nun en acayip e, coverlarından, yorumlarından biri bu. Keşke Jimi Hendrix bunu dinleyebilseydi. Çünkü e, Jimi Hendrix'in orada burada Hey Joe çalmaktan çok hoşlanmadığını biliyoruz. Biliyorum. İnsanlar Hey Joe çalmasını istediği zaman biraz rahatsız oluyor. Ya bırakın onu bir müzikçi yapalım. Evet. E, demişliği bile var. Keşke onu duyabilseydi. Ama yani Jim Hendrix'in duyabilseydi dediğimiz e, başka sağlam coverlar da var. Steve Ray Vaughan'ın Woody evet. Child'ı gibi ve hatta Little Wing'i gibi. E, şimdi sırada sevgili Osman bir Tanju Eren şarkısı var. Evet. Tanışıyor musun? Tanışıyorum. İyi çocuk. Fena değil. İyi çocuk. Ee, onun da bir telecaster'ı var. Evet bu albüm sırasında Terek yoktu ama. Ee, evet. Harzemşah adını verdiği gitarıyla çalıyordu bütün bunları. Evet Harzemşah da enteresan bir gitar. Ama o şey e, Tanrı e- Eren'in elindeyken ondan da o ses çıkıyor. Saçma sapan bir gitar aslında. <laughs> evet. Ben Harzemşah'ı bir, çaldım. <laughs> abuk subuk bir gitar. Ee, bazı çok saçma sapan parçalar mesela olağanüstü bir sap ama saçma sapan bir gövde gibi parçaların e, birleştirilmiş hali ama işte Tanju çaldığı zaman çok acayip. Sen niye öyle çalamıyorsun? Teşekkür ederim. ee, <laughs> şimdi sıradaki parça ile ilgili söylemek istediğim bir sürü şey var. Söyle. Ee, birincisi e, bu parçayı Aylin Aslım söylüyor. Çok güzel. Ve acayip söylüyor. O kadar acayip söylüyor ki ben bu parçayı ilk kaydettiğim zaman e, davullar, baslar, e, arkada kemanlar, şunlar bunlar vardı. Fakat Aylin bir söyledi ki ben onların hepsini attım. E, hatta Aylin'in sesini e, normalde mixlenmeyecek kadar öne koydum. Çünkü aslında benim istediğim belki de arkada hiçbir şey olmasın. Aylin'in sesi tek başına bu şarkıda yeterli diye düşündüm. Buradan da e, geçmek istediğim bir şey var. Geçenlerde, geçenlerde derken bir iki yıl önce bir yerde bir yorum okudum e, benim bu parçamla ilgili. Demiş ki çok güzel parça. Fakat mixte Aylin Aslı'nın sesini çok öne koymuşlar. Şimdi ben bu albümü yaparken iki yıl harcamışım. Ee, yaklaşık iki ay kadar mixleriyle uğraşmışım. Ve atlamışım. <laughs> Yanlışlıkla Aylin'in sesini öne koymuşum. Böyle bir şey <laughs> olabilir mi? Yani bir bir, bir laf söylerken insan biraz <laughs> e, dikkat etmez mi? Ama sen bu mix olaylarından çok iyi anlamıyorsun. Tanju kendi mixleseydi belki e, biraz daha dikkatli olabilirdi. Anlıyorum. Peki şimdi Osman'ın e, Tanju Eren'e 40. E, yaş hediyesi e, olan 40 isimli albümden e, Hala isimli şarkı çalacağız ama şapkalar iptal edildiği için benim önümde Hala olarak evet. Vokalde geçiyor. Aylin Aslım geri kalan her şeyde Tanju çalıyor. Geri kalan her şey derken? Bas gitar, e, gitar bir de ibo. ibo ibo ibo Kötüsü de var ama ben... Sadece iyisini iyisini. <laughs> Peki Bow ikiye ayrılır. E, hala dinliyoruz o zaman. Müzik görmüşüm uzaklardan gelen Şimdi ve buradayız tesadüfen Ama hep istemedik mi? Neden? Nereye koşmalı? Bilmiyorum Ama bunların hepsi senin için Aylin Aslım sesinden bir Tanju Eren şarkısı dinledik. 40 adlı albümünden 2006 yılından hala. Elinize sağlık efendim. Teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Ee, daha gelmedik. Üst, iki hafta sonra. İki hafta sonra geleceğiz. Ben inşallah e, üç hafta sonra tatilden döneceğim. Siz bu kaydı dinlediğinizde bir hafta sonra olmuş olacak o. E, ve bir sonraki programı canlı olarak yapacağız. Bu süre içerisinde e, programları blogumuza yükleme işine de tatil sebebiyle ufak bir ara veriyoruz. O yüzden e, internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Ama onlar bu anonsu duyduklarında ben bunları bloga yüklemiş olacağım için biraz geç bir özür olacak. Ee, bir tane agresif, sadece bir tane agresif dinleyicimiz var. İsmini vermekten de hiç çekinmiyorum. Onur Eroğuz. Ee, bir kere geciktirdim bu bloga yükleme işini. Beceremeyeceksiniz blog yapmayın kardeşim <laughs> diye mail attı kendisi. Ne kadar gecikmiştin? İşte perşembe akşamı yerine cuma sabahı yüklemiştim diye hatırlıyorum. E ama sen de geciktirmişsin. Evet. İşte bazen böyle gecikiyorum. Ee, umarım iyi bir tatil geçirmişimdir. Sen de umarım iyi bir tatil geçiriyorsundur. Evet ben zaten hep tatildeyim. Evet onu zaten geçen hafta Aa, onu geçen hafta söylemiştik. Geçen hafta mi? söylemiştik 10 dakika önce. Peki programımıza bir B.B. King şarkısıyla veda ediyoruz. Şarkıyı söyleyen B.B. King ama e, yanlış anlaşılmasın. bestesi ona ait değil. bir... Bestesi bana ait. <laughs> değil. bir swing üstadı Louis Jordan e, şarkıları seslendirdiği Let the Good Times Roll the Music of Louis Jordan e, isimli albümden etrafında topladığı arkadaşlarına bu kadın milleti var ya aman dikkat edin kendinize e, şeklinde bir ders niteliğinde e, nutuk attığı şarkıyla size veda edeceğiz. E, adı da Beware Brother Beware. Aman koçum kendine dikkat et. Dikkat et diye önümüzdeki hafta 94.9 Açık Radyo'da tekrar iyi müzik çalmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Ben Güray Özkay. Ben Osman. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yes, you fellas, listen to me. I got something to tell you, and I want you to listen to every word and govern yourselves accordingly. Now, you see these girls with these fine diamonds, fine furs, and fine clothes? Well, they're looking for a husband, and you listen to a man who knows. They ain't fooling, and if you fool around with them, you're gonna get yourself a schooling. Now, listen. If she saves your dough and won't go to a show, beware, beware brother. Beware, beware. If she's easy to kiss and won't resist, beware. beware. I said beware. If you go for a walk and she listens while you talk, she's trying to hook you. Ain't nobody looking. She asks you to taste her cooking. Don't do it. Don't you do it. And if you go for a show and she wants to sit back in the back row, bring her down front. Bring on down front. If you want to go for a snack and she want to sit in a booth in the back, beware, brother. And listen, if she's used to caviar and fine silk, and when you go out with her, she want a hot dog and a malted milk, mm, she's trying to get you, brother. If you're used to going to Carnegie Hall, but when you take her out nightclubbing, all she wants one meatball, you better take it easy, brother. Take it easy. If she grabs your hand and says, darling, you're such a nice man, beware, I'm telling you. Shall I tell them a little more? Tell them a little more. All right, you better listen to me because I'm telling you what's being put down and you better be hooking up on it. If a sister calls your brother, you better get further. I'm telling you, you gotta watch it. You better get on out. And if she's acting kind of wild and says, darling, Give me a trial. Don't you do it. Don't be weak. Don't give it to her. And if she smiles in your face and just melts in the place, let her out. Forget it. Let her out. Tell her, tell him a little more. Tell him everything. All right. Now listen. If she calls you on the phone and says, darling, are you all alone? Tell her, no. I got two, three women with me. Don't pay no attention to women. Stand up for your right. Be a man. Be a man. Are you listening? Are you listening? Put on that lotto slip and listen to me. If you turn out the lights and she don't fight, that's the end. It's too late now. She got you hooked. You might as well stick with her. Shall I tell him a little more? Give him a little more? All right. If you get home about two and don't know what to do, you pull back the curtains and the whole family's looking at you. Get your business straight. Set a date. Don't be late. Game. Brother, beware. you better beware.